Hey, what's up, hater? This is DJ Mike, bitch maker. É o WG Splash Funk, tá bom? Tá ligado, bandido. Mas é o que? Ó, oh, oi, tá normal. Mono azante, não tem igual. Predominante, é surreal. Fica importante. Tô casual, mas na moda sempre constante. Ela é mangata. Amor tá madame, eu marrentão enjoado, gosto das grandes Magrinho de ruca, pegada muito marcante Não sou fiel, por isso cê vira amante Criptografado na sua mente Veio na memória fatos que não foi recente Ela se apegou no menor que é chapa quente Não quero romance porque sou inteligente yeah, yeah. Ela já cursa até doutorado Eu sou vida louca na boca, dono de horário Provei meu valor, também provei que tô mudado Larguei mão do crime, mas continuo armado armado e aí tão bem Deita na minha cama e vira minha refém Rola um baseado, ela quer fumar também Sabe que por cima de mim ela fica bem Tão bem, tão bem Deita na minha cama e vira minha refém Rola um baseado, ela quer fumar também Sabe que por cima de mim ela fica bem também. bem, tão bem, tão bem Tá ligado? Malandro é o é. gato, dá tá valor na sua gata e foge das cachorras. Amiga? Mano, você nem sabe. Eu fiquei com ele. Cara, eu tô muito apaixonada. Criptografado na sua mente Veio na memória fatos que não foi recente. Ela se apegou no menor que é chapa quente. Não quero romance porque sou inteligente. Yeah, yeah. Ela já cursa até doutorado. Eu sou vida louca na boca, dono de horário. Provei meu valor, também provei que tô mudado. Larguei mão do crime, mas continuo armado. E aí, então vem, tá na minha cama e vira minha refém. Fala um baseado, ela quer fumar também. Sabe que por cima de mim ela fica bem também na na cama e vira minha refém. Rola um baseado, ela quer fumar também. Sabe que por cima de mim ela fica bem. Tão bem, tão já, tão bem, tão já, tão bem, tão tão bem, Diretamente, love fuck. Hey, what's up, hater? This is DJ Mike, bitch maker. É o WG Explode Funk. Ah!